to je radio, zašto? Mene on dobro kaže, tate, moramo to gledati. Tako. Pa se sudski i šerijanski spor za najmanju stvaricu, makar to bila dlakica, ima pravo, brat, na svoje pravo. Mi ćemo lako, kad sjednemo svi, doći do toga. Šta je, kako je došlo, pa ćemo tu osnovnu krivicu, tako, nećemo ni nakon prebacivati, nego jednostavno riješiti problem. Jer nema problema u to da se ne može riješiti, ne postoji, tako? Onda samim tim ne bi ni brat bio izgubio skrušenost u namazu, jer je izrevoltiran, tako? Time što je vidio da je stvar koja je manet kod njega prezeta pokvarena, a onda je emir džemata, tako, ne bi bio doveden u nezgodan položaj, jer pred svima sluša kako nije baš nešto uređeno kako treba i tako dalje, tako? Znači, uvijek se vratimo na osnovu, ja vam stojim na raspolaganju, ko ćete da ovo kasnije riješimo, inša Allah. Allah vam dao svaki hajr. Ja sam večera sa vama odabro e, jednu meni veoma dragu temu ili lijepu temu koja je zaista motivacija svima nama, a vidjet ćete inša Allah u teala e, u, ovim ajetima Allah te barke u teala opisuje osobine i dijela oni za koje je džennet pripremljen.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 Ovdje uzvišeni kaže, ovo nastojite, znači radite obavezno, požurite da zaslužite oprost svoga gospodara. Pogledajte oprost, Allah te bar katala ovdje navodi oprost njegov, je tako? E, nakon toga kaže i džennet, jer nakon oprosta šta drugo ide nego šta? Nego džennet, jer u džennet ne možemo ući, braćom, dok nam Allah te bar katala ne oprosti. Niko od nas ne može ući, dok on ne oprosti. Zato je prvo oprost. Znači, da zaslužite oprost. Sad ćemo vidjeti kako se taj oprost zarađuje. Nije to samo oprosti mi, oprosti mi, oprosti mi. Allah od tebe traži da nešto uradiš da bi ti oprostio. Dova jest. Je tako? Ona je po slabom mišljenju hadis a, uh, srži badeta, tako? Ali zaista ono što uradiš, dova jest a, i ba, a, kao kruna onoga što si uradio. Ibrahim Ali Sinatu Vasaram pravi kiabu sa svojim sinom Ismailom po Allahovu naređenju i opet kad je završio kaže Rabbena te kabel minna. Gospodar naš primio ovo od nas. Tako. Upućuje Allahu dovu za stvar koja mu je naređena da uradi. Pa ovdje uzvišeni kaže u iddat lil mutakim da je džennet pripremljen za one koji se Allaha boji. Tako. Pripremljen za one koji se Allaha boji. Pa je Allah te bar kada opisuje. Prvi, kaže za one alladine unfikune fi sarra i vadarra, kaže za one koji, kaže, i, i kad imaju, i kad nemaju, kaže, udjeljuju. Govorimo o osobinama, braća moja dženetlija. Ovo je veoma važna stvar. Dobro načudite uši. mi opisuje ih. A one koji i kad imaju, i kad nemaju, daju. Je tako? Zašto ovo i kad imaju, i kad nemaju? Je tako? Čovjek kad ima, daj. Ali kad nema, puno je teže dati, je tako? Zato što nema šta dati. Međutim, Allah te barka ta'ala nije skinuo obavezu ni sa jednog, ni sa drugog. Je tako? Pa onaj što ima nekad jedan euro, on kad dadne, on je dao savi metak. Je tako? A onaj kad ima više, on će dati razmjeno koliko šta? Koliko iman naređuje da dadne. Tako? Zatim, sljedeća osobina ovih za koje je pripremljen dženet jeste, kaže, za one koji sržbu savlađuju. Za one koji sržbu savlađuju, zatim i ljudima praštaju. Ovoga nama fali kao nebesa i zemlje. Gledajte, braću. Svi vi volite i svi hoćete i težite ka tome da vam Allah oprosti vaše grije, tako? Šta god da ste uradili, Šta god da radite, sve dok imate svog gospodara, to jest, imate gospodara, to jest, dok ste uz njega, dok ga molite, on će oprostiti. Čak šta više u hadisu kuci, kaže Allah, te bar, hitala, robe moj, kada bi mi došao sa grijesima koja, koja, koja su ispunila nebesa i zemlju, naćeš, kaže, toliko oprosta. Ali šart da me zamoliš da te oprostim. Je tako? Zašto ovo govorim? Vi volite da vam se oprosti. Gdje je komponenta kod muslimana opraštanja? Kad ste zadnji put nekom nešto oprostili? Kad ste zadnji put prešli bratu preko njegovog postupka? Ovo su osobine za oni kojima je džedet pripremljen, braćo moja. Je tako? Kad ste zadnji put nekom oprostili? Rekli, ahi, halalim ti, nije problem. Nije problem. Ha? A za dvojicu koja se voli Allaha radi, hlad Arša je zagarantovan. Jeste ne bi sebi našli parca? U ovom hadisu kući Allah te barke tala nije rekao treba vas 50 da se volite odjednom, nego dvojica. Dvojica da se zavoli. Koja dvojica? Da mene i tebe ništa ne veže. Mene tvoj euro ili tebe ovo kod mene nije bitno nego samo se volimo Allah radi. Ova ljubav je toliko skupa da se plaća ulazkom u džene direktno. Ali kako ćemo se zavoditi kad mi nešto uradiš, a ja neću da popustim. Pamtim stvari od prije 20 godina. A pa daj resetuj malo taj kompjuter. Formatiraj to. Elem ne šrahleke sadra. Otvori prsa očisti i bolan. To što ti nekog mrziš, to ne možeš izvagati nikakvom vagom. On nema štete, a tebe podera. Od zavisti samo imaš ti štetu. Jer on ne može, to se ne može izvagati. Ti mene mrzi koliko hoćeš, ali ja to ne osjećam. Ko ima štetu? Ti. Tako? A svi oni koji te mrze, mogu ti naštetiti. Zato ako nekog mrziš, Znaj da si na gubitku, budi siguran. Jer ako voliš da tebi Allah oprosti, kako onda ne voliš da tu osobinu imaš kod sebe bola? Jel moguće da ne imaš kod sebe osobinu oprosta? A voliš da ti se sve oprosti? Je tako? Kaže Allah te bar katela, ko mom robu olakša jednu brigu na ovome svijetu, Allah će njemu Kutar sad brigu na onom svijetu? Allah ne laže, je tako? Ovo je obećanje, ovo je naša akida, ovo je naše vjerovanje. Kada čujete hadis ili kuranski ajet, to je obećanje od Allaha. Nije to moje i tvoje, pa ja možda zavrnem malo. Allah kaže, ko mom robu lakša, ja njemu sudnjega dana brigu. Je tako? Ko oprosti, bit ćemo oprošteno. Zašto, braćo moja? Zato što je karakteristika muslimana došla od poslanika ali se na to sram jeste da oprašta. Da oprašta ljudima. Pa kaže sljedeća osobina nakon ove, ka, prije ove jeste koji srđbu savlađuju. Je tako? Čovjek se može naljutiti. Čovjeka može riba ufatiti. Može uhuji, što bi mi u rekli, svašta uraditi. Je tako? I može se svašta desiti. Gledao sam tako mi Allah, braćo. Kogod je naticu i nabasivo nekome sržbu, što nešto uradi u sržbi, kasnije je dobio on isto tako. Isto tako. Zato što Allah kaže, a vijest i ovoma provjeravat ćemo. Šta god da kažeš, bit ćeš provjeren. Je tako? Musa, ali salatu wasalam, je bio malo grublji. Udari čovjeka. Je tako? Šta ovo govori? Da čovjek može imati sržbu kod sebe, ali ona se mora savladati. Je tako? Ako je sad vremena nešto bilo, nakon sad, kad malo staneš, uvijek se svaka, uh, svaki problem rješava kasnije. On se rješava polako. Dio po dio, etapa po etapa. A dok se svađamo, mi ništa ne rješavamo. Samo gomilamo problem koji će proizvesti mržnju među nama. Je tako? Kaže Allah te Tebareke Otala nakon uh, u sredini ajeta kaže uzvišeni da i voli. Kaže Wallahu uh, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji čine dobra djela. Zašto ovdje u ajetu uzvišeni upotrebljava mohsini? Ha? Je tako? Kada govorimo o imanu, koji je podijeljen na tri stepena, osnovni iman, vađib iman, I ovaj treći, Ihsan, od koga je nastao šta? Mohsin. To su oni koji dobrovoljno opraštaju ljudima. Kad im se učini nepravda, ovo su naj, ovo su riđalun. Ovo su ljudine. Probajte, braćo moja, probajte nekom nešto oprostiti. Probajte na uvredu da ne uzvratite. Allah će vas uzdignuti. Ne, Allah kaže, volit će vas. Allah kaže da voli takve. A koga Allah zavoli? Ha? Kaže uzvišeni. Ko dirne mog groba koga ja volim, ja mu objavljujem rat. Svi bi volili da ste zaštićeni. Da imate sigurnost. U čemu se ogleda ova sigurnost? Ne da je oko tebe vojska. Ne. Ne, ne. Nego sigurnost da si toliko smiren kad bi o tebe, oko tebe bilo milion neprijatelja ti si dobio sigurnost. Radite s mene šta hoćete i to možete u životu samo na ovom svijetu. Kao što su bazi. kod Musara i Selatu Selam za pet minuta nakon upute sabura dobili ovu sigurnost. Zato, zašto? Zato što je Allah zavolio. Zato, zašto? Kada mi je Farao rekao šta ste to uradili? Šta to radite? Ruke i noge ću vam izosjecati u nakrst pobiću vas. Šta mu oni kažu? Smireno, polako. Kaj to možeš samo u životu na ovom svijetu. Dobili su ljubav od Allaha. A kad te Allah zavoli, šta ti onda ko može? Kad ti osjetiš tu ljubav, osjetiš da je gospodar s tobom, a on hoće da ti to osjetiš. Kako? Kako ćete znat? Ha? Kako ćete znat da vas Allah voli? radit ćete ova dijela koja on nabraja, braćo. Ako nemate kod sebe ovih dijela, da savlađujete sržbu, da praštate ljudima, kad imate, kad nemate, dajete, onda se zapitajte, kako hoćete da vas Allah voli? Jesu oni osim opisani tim osobinama? Dalje, sljedeća, a, sljedeća osobina, oni za koje žene pripremljen jeste, za one, kaže, koji kada grijeh urade, ili kad se prema sebi ogriješe, sjete se Allaha. Ponovo, grijeh prema sebi, ali i prema drugom. Kaže uzvišeni, sjete se Allaha. Može li, braćo moja, čovjek, da li, se čovjek, da li je ispravno sjećanje Allaha čovjeka koji griješi i sjetio se Allaha i nastavi griješiti? Jel se on sjetio Allaha kako treba? Nije moraš stat, kaže uzvišeni. Jer kaže, za one koji kada greh urade i kad se prema sebi ogreše, kaže, sjete se Allaha i oprost za svoje grehe zamole. Je tako? Odmah se, čim se sjeti Allaha, te bar kratala, sjeti se njegove veličine, njegove moći, njegove snage i ako se kod tebe ne pojavi stid dok radiš grije, dok radiš grije, a sjećaš se njega, šta je onda s tobom? Jel' tako? Šta ti je? Sjetiš se gospodara svog, vladara dana sudnje i kaže uzvišeni, upravo ovi kad se sjete Allaha, čim ga se sjete, zamole šta? Za oprost. Jer su nakon sjećanja na njega, Allah uzvišeni navodi, kaže zamole me za oprost. Pa kad radiš gre, čim se sjetiš Allaha, tvoje da? Da ga zamoliš da ti oprosti. Jer ti si onda od onih koji se sjećaju Allaha. Kako treba. Pa kaže uzvišeni dalje u obliku čuđenja i kaže, a ko će oprostiti grije ako ne Allah? I onda kaže, i oni koji svjesno u grijehu ne istraju. I oni koji svjesno u grijehu ne istraju. Ovdje je, braćo moja, opasnost. Je tako? Vid opasnosti ili prijetnja da oni koji istrajavaju u grijehu svjesno da bi mogli završiti kovno. Je tako? Da bi mogli završiti u, u vatri. Da nas sala nije sačuva. Vi znate dobro kada se spominje Džehennem Sekar Hotame je tako? Da su to sve katovi Džehennema u kojima su nevjernici. Međutim, jer se znali kad se spomene samo džehennem, da je to kat u kome ulaze ko? Ulaze muslimani. Jer Allah neće nevjernike i vjernike izjednačiti. Ne. Tako i u džehennemu. Džehennem za muslimane velike grešnike. Džehennem u kome će Allah narediti vatri da ne smije pržit mjesta kojima su mu'mini uzimali abdest. Ovo je sahi. Neće vatra moći da prži ovo. Neće moći seždu i lice i dijelove tijela koji su padali na seždu od abdesta uzimala. Allah će naredvati da to ne dira, ali ostalo će biti prženo. To su ljudi iz umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. koji će jedno vrijeme biti u džehennemu, a onda će izaći iz njega. Resul alaih salatu wasalam će Allahovom dozvoljom, dozvolom, milošću i dobrotom, njemu je ostavljen zadnji šefat. To je zadnji, više nema. Za ove iz njegova umeta. Pa kada oni budu vođeni prema džehennemu, vodit će i Malik. Pita će i Malik, šta je s vama? Imali smo knjigu, čitali smo reći oni, ali mi smo istrajavali u grijesima. Je tako? Bili smo nemarni. Pa će i ode su džehenne Malik. Oni će dozivati, o Malik, možeš li nam zovom Rasula sallallahu alaihi sallam, jer će znat, ko što vi sad znate to, Znači je za ovaj šefat. Pa će Malik pozvat. Doće Allah poslanik ali sallatu wasalam. Oma arsallak ila rahmetel lal almin. Onaj koji je pun milosti. Pa kad ugleda umet, baš će Allahu na seždu i zamolit će ga. Gospodar moj, moj umet, izvedi. Pa će Allah te bar kad Allah i reći izvedi Muhammede svakog onog koji je rekao la ila ila la Muhammedu Rasulullah. To su ovi. Važna stvar ovi džehennemlija jeste, braćo moja, da su imali namaz, ili tako? Imali su namaz i ono što je bilo namaza nije bilo dozvoljeno da se prži. Ali su i grijesi doveli, braćo moja, u džehennem. Ako su srca otrdla i ne osjećaju vatru džehennemsku. Nije dobro. Tako. Svi mi hoćemo i težimo ka najbolje. Težimo tome da nam Allah oprosti. Ja ću ponoviti ponovo i nabrajati dio po dio. Oni za koje Allah ovdje kaže i nastojite da zaslužite oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja pripremljen za one koji se Allah boje. Znači, džennet pripremljen za one koji se Allah boje. Pa i Allah opisuje. Prvi, one koji kad imaju i kad nemaju daju. To su prvi. Zatim drugi, oni koji sržbu savlađuju. Treći, ljudima praštaju. Četvrti, oni koji grijeh urade pa mole Allah da im oprosti. Peti, oni kojima se učini grijeh. Je tako? Ili oni koji učine drugima grijeh. E tako, opet moli Allah za oprost. Šesti, oni koji svjesno u grevu ne istraju. Ovi šest, braćo moja, kategorija uzvišeni obećava džernet. Znajte dobro, za sve što, za svaku radnju za, a, za koju se obećava džernet, trebaju muke. Nemojte blefirati. Jel tako? Nemojmo blefirati, bolje ovako. Trebaju muke za ovo da bratu oprostiš, nije lako. Ja znam da nije lako. Teško je. Ali zapamti dobro, kad mu oprostiš, takvu ćeš lahkotu osjetiti u svojim prsima. I zadovoljstvo koje se ne može ničim mjerni plat. Zašto? Zato što je ta ljepota proizašla iz ovoga. Jer ti to odma priprema tvoje duše. Zašta? Za? <laughs> Za žene. Pa pripremajte, braćo, svoje duše. Pripremite se. Je tako? Kako kaže dušini? A ti, o dušo, kakva? Motma inne, smirena. Fethuli fi badi. Uđi među robove moje i uđi u džernet moj. Kakva duša? Smirena duša. Jesi li smiren tako ti Allaha dok si u zavadi s bratima? Nisi, ne možeš biti. Jel ti lako da se svađaš sa njim? Ne može. Zato, braća moja, nekom, sve ti, svi ti sporovi, selam, sve ono što je među nama i što krasi jednu zajednicu jeste da među nama mora biti oprost. Da moramo jedan drugog To je u stvari jedan vid i znak uvažavanja jednog nas prav drugi. Tako? Nismo svi intelektualne svijest iste. Nismo svi jako istog imana. Ebu, Bakr, Ebu Bekr radila, on daje sve, Omer ne može, Omer daje pola. Nije Omer škrtica. Je tako? Nije. Nego je Ebu Bekr velikog imana. Čovjek, kad je Resul Alistatov Selam opisivao Vrata u džennetu. Pa će biti vrata za postaće. Je tako? Za one koji su u noći se ostavili sa svojim gospodarom i pustili suzu. Ova suza je skupa. Ova je, braćo moja, suza skupa. Nije to suza koja je puštena među nama ovdje. Ne. To je suza koja je puštena u samoći za Allahom te bareke otala. Sam si potpuno sam. U tminama noći. Suza koja se sjetla svoga gospodara, pa je potekla. Ova suza ne može proizaći iz nifaka. Zašto? Zato što si sam. Pa vrata za dvojicu, tako, koja se ojeli Allah radi. I tako dalje, i tako dalje. Uglavnom ih je sedam. Pa su pitali sahabi Allaho poslaniće, ima li iko da će ući na sva, da će biti pozvan sa svih tih vrata, ima, kaže, ko? kaže Ebu Bekr. Možete zamisliti kako izgleda taj čovjek. I kad se kaže Ebu Bekr ili neko od ashaba, odma se zatrči, otvara knjige da vidiš koje su to osobine koje su bile kod njega. Koje su ga krasile pa je zaradio ovako nešto. Jel Ebu Bekr prašto? Jest. Jel pomagao? <laughs> A ja šta je? Jel čuo vjeru? Jes. Oslanjivo se sa gospodarom? Jes. Jel tako? Sve su ovo radnje koje Allah te bar kretala nama olakšao. Nisu teške za uradnje. To jest, ne, ne, kad kažem nisu teške, ne trebaju nekakvi posebni uslovi okolnosti, ne. Nisu ograničeni. Niči. Nego su teške onda kad? Kad se prsa i kad se duša nadoji nečim što ne bi smjela nikako. I onda ona jadnica bori se, neće, nefs ne da. Mi se zato i robujemo Allahu što se borimo protiv ovog nefsa. Ona bi svašta uradila, ja ne dam. Hoću da je počinim gospodaru. Ti si rekla la ila ila la. Ima da slušaš što ti govorim. Ima da te ja nećeš dušo mene natirati. Nećeš me podjerati u krađu, u lopovlu, kuziralu. Smiri se dušo. Smiri se dušo. Ja ću te stegnuti time Propisima Allahovim. I kad osjetiš smirenost, kad se duša očisti, sve što je čišća, sve manje traži belaj. Je tako? Sve što je ona čišća, sve manje te navodi na zlo. Zašto? Pa ne može šetan prići. Zašto? Zato što šetan kaže, laga proklao, vidjet ćeš da ću zavest sve osim tvojih, šta? Iskreni. Pa kad je neko zaveden, šta je problem? Iblis je proklit, ali istinu rekao je kuranski ajed. Gospodaro moj, daj mi vremena dana sudnje, vidjet će da će zavest sve osim to iskreni. Jer ne može prići iskrenom srcu. A iskrena duša je ona koja je se očistila. Pa je ona toliko čista da ne da prići. Jednostavno, kad se pojavi grije, čovjek odbaci kao kad dijete nabije loptu. Je tako? Nema ne zanemar, ne, e, ne mari za tim. I Allah te bar katala kaže, sad na kraju ajeta, šta čeka ove? Kaže uzvišeni, njih čeka nagrada. Magfire, oprost gospodara njihova. Za ovo što su radili. Zatim dalje, i dženevske baše u kojima rijeke teku, tako, Ovdje u Korkutovom prijevodu naćete, braću, da se uh, prijevod je ženske bače kroz koje će rijeke teći. Tako. Kao da se prevodi da dženet tek treba da se stvori ponovo, ali tako? Pa će teći. Ne, one teku sad jer je dženet stvoren. Dženet je dženet tu, tako. Znači ispra, ispravno je, Allah najbolje zna, dženetske baše kroz koje rijeke teku i u kojima će, kaže, vječno ostati I kaže Allah te barka tala, gledajte, na kraju ajta. Tahti hala naharu halidina fiha, o ni'me ajiru la amilin. I kaže uzvišeni, a divne li nagrade za one koji budu tako radili. Koji šta? Budu nastali da nasluže oprost gospodara njihova. Zatim, one koji imaju i kad nemaju, daju. Zatim, koji sržbu savlađuju, koji ljudima praštaju, one koji kad urade grijeh prema sebi, prema drugome, zamole vas za oprost, tako, i koji ne istraju grijeh. Uzvišeni kaže, a dim li nagrade za one koji budu tako radili? Jer je spomenuto ovde, kaže, on nema izola amelin, amel, dijela. Dim li nagrade za one koji budu tako radili? Evo, braću moja, jedan nasihar braski, ovo je so, uh, ajeti sure Ali Imran, 133. pa 130. Uh, od šestog. Pročitajte, tražite i provodite u djelo. Probajte. Probajte i ništa Allahu draže nema nego od roba koji njegove ajete provodi šta u djelo. Osjećajte takvo zadovoljstvo. Nikad niko nije bio ponižen ko je oprostio brat. Samo ga je Allah uzdigao. Nikad. To zapamtite dobro. A zašto govorimo o oprostu među braćom? Zato što je ovo prva karika za uspjeh. Ako ovoga nema, nećemo imati snage za ostalo dalje. Zato, braćo moja, sebe i vas savjetujem da se bojimo Allah, te bareke, oteala. Da se okitimo osobinama koje su osobina dženetlija da naša prsa budu mirna. Je tako? Onda će sve ono što dolazi od iskušenja u vidu ne znam kakvi, puno ćeš lakše proći. A to ti treba da prođeš ovaj dunjalički život. Nećeš ga moći prebroditi, nećeš ima snage. I nemoj da kasno kažeš da sam Bog dom to uradio, to je gotovo. Sad, dok imaš vremena, dok je još duša kod tebe, ona kad te napusti, gotovo je. Ona ode sa svojim i ode sa tvojim dijelima. Više nemaš vremena. A svakog od nas čekaju smrtne muke. Čeka smrtni čas. Je tako? Niko od nas ne zna, možda za sad, neko od nas ovdje neće biti živ. Možda za minutu, za sekundu. Tako? Niko ne znate. Niko ne znamo na kraju krajeva. A smrt mora doći. I kad uđeš u kaburu, Ništa ti neće moći pomoći osim tvojih dijela. Osim Allah te bareke od tala. Pa blago onome. I blago onome, i blago onome. Kome bude oprošteno. A teško onome ko samo dijeli sekunde bude u džehennemu. Ova dunjalučka vatra. Pali pa ja, stavi je samo malo. Da vidiš je se hraba. Probaj. Samo malo. Ona je ništa. Dženevska je 70.000 puta žešća od ove. Zato ona žesti kad je i hukti. Jede sve što najidži. Tako. Dženev će govorit. Nek dođu silnici. Da se napunem nome. Ali kao što znamo, on je pripremljen dio džehennema i za muslimane. I kad se govori džehennem, nemojte misliti na Petra, na Mitra, ne, ne, na sebe mislite. O sebi razmišljajte. Tako? Pa će vas ovo natjera da mislite o, o džennetu. O onoj ljepšoj strani naših života i onoga svijeta. Je tako? Nemojte otkrivati mahane jedni drugi. Nemojte okretati leđa jedan drugom. Nemojte potvarati jedan drugog. Nemojte izmišljati priče jedan sprem drugog. Jer ko otkrije sramotu muslimana na ovom svijetu, i njemu će Allah. Ako pokrije, i njemu će Allah pokriti. Ima li neko od vas da ustane ovdje da kaže ja nisam grešan? Poslanik Islama kaže, ko mi garantuje za dvoje? Ja mu garantujem džennetu za dvoje. Ja vam, vraćam govorim o pripremi vaših duša za džennet. Želim vam hajr. Želim da su vam duše rahat. Da nemaju kod sebe nekakve utege, tegove, pa da te sve nešto ne mora. Želim ti sodrak da su prsam. Za dvoje, kaj je resulat u sram. Za polni organ i za jezik. Evo recimo za polni organ možemo garantovati da ne čini inšala niko zinavu. Ima liko od vas ovdje da nije jezik uprljio? Od sebe počinje. Tako? Pa ono kad se jezik uprlja, pa kad dođe vrijeme da ga čistiš, prvo bude ti teško. Što si to sebi dozvolio? Je tako? Što je to meni trebalo? Što nisam šutio? Pa te počne razdirati. Pa onda se počneš kajat, pa ugledaš brata, znaš da si govorio nešto o njemu. Pa ti jade, propao bi uzenju samo da on ne sazna da si nešto rekao. I kako je gibe težan. A malo ko od nas je od ovog zaštićen. A sve sve to kod muslimana i čast i meta, Život. Mi obično sve sredimo. Samo još ostane da ga ubijemo. Nadu Allah. A ovo ne može biti mirna duša, braću. Ne može, nije miran ko govara. Ja vam govorim iz vlastnog iskustva. Jer tako? Jer ne mogu govoriti ako nisam osjetio. Ako kažem da nisam ja, moram vas lagati. A šta ću ljama govoriti ako sam lažao? A tako? Ču, ja nikad niko nisam govorio, nemoguće. A tako? Ali gorčina kajanja od tog čina, ona stoji uvijek. Teško ti bude. Zašto sam to urušio? Što mi je to trebalo? A tako? A sve ovo bude krunisano kasnije oprostom jedni sprem drugi. A pa lakše je da pružimo ruku. I... A tako? Hajmo riješiti. Čija je ovo osobina? Našeg poslanika. Mi smo njegovog menheđa. Je tako? Kufru taguta je jedno. I ovo, ali ovo, šta je s ovim osobinama? A Resul Ali Svetu Selam nije dao da se digne sadlja dok nije vidio se braću. Ne može, kaže. Sjećate se na bedru? Sve ko jedan. Kasnije su nastali poremećaj. Odgojeni 13 godina, sve ko jedan. Šart pobjede je to, braćo. Šart pobjede je to da budemo braća. Kad povrediš brata, da te toliko zavoli što si ga povredio, da staviš glavu u pjesak ko što smo stavili. Evo, brate, moje glave i časti, ali ne oči s tobom da budem dobar. Braćo, moja, ovo je šar za pobjedu. Omer ibn Hatab, on nije znao ništa rad. Čim je vidio da su muslimani razjedinjeni, kaže nazad svi. Odatle dolazi poraz. Jer kaže, uzvišeni, i nemojte se raspravljati da ne bi se klonuli i bez borbenog duha ostali. Tako. Zato, vraćo moja, griješiljem se ne približavamo Allahu, samo se daljujemo od njega. Je tako? Svaki grijeh kad uradiš, sve si dalje od Allaha. Je ti to drago? Je ti drago? Evo, ja sam obješta, ni, možda ste zaboravili, tako? Svaki grijeh dalje si od Allaha. Svako dobro djelo, sve si njemu bliži. A kaže uzvišenju hadisu kuci, moj rob mi se, kaže, približava. Subhanova. Sve da ga ne zavolio. Allahu akvar. Nemojte se udaljavati od Allaha. Kaže uzvišeni, moj rob mi se približava, sve da ga ne zavoli. Pa kad ga zavolim, kaže uzvišeni, postaje oko kojim gleda. Ruka kojom radi, noga kojom hodi. Šta ovo znači? Nije ovo bukvalno, nego ne. Oko neće gledat u haram. Ruka neće dira što ne treba. Noga neće kročiti. A svi volimo da dobijemo ovo, tako? Zato se, braćo moja, približavajte Allahu i badetom, dobrim dijelima, a nemojte bježati od njega grijesima. Šta god da uradite od grijeha, to njemu snagu neće umanjiti. Koliko god da uradite dobri dijela, neće njegovu snagu većat ništa. On sve može, sve zna i on je milosti. E zato, braćo moja, pogledajte kakve duše ulaze u džene. Ja imam nafsu mutma inne, ir žila rabike radite mardije. A ti kaže, o dušo, smire. Uđi u džennet moj. Zato, braćo moja, smirite svoje duše. Sputajte grije, ne dajte im gori. I neka ona bude mirna. To je duša koja ulazi u, u džennet. Molim Allah, te barke, da ove riječi budu otkoristi ime nivama. Molim Allah da nam oprosti naše greje i sramote pokri. Molim Allah da nam oprosti naše greje i sramote poslije, pokri. Gospodaru nebesa i zemlje, vladaru dana sudnjega, dozivam te svim tvojim imenima kojima si sebe nazvao u Kur'anu za koja znamo i ona koja se ostaje u gajbu da oprostiš svim muslimanima. Oprosti svim muslimanima. Uvedi u džene. Pokri njihove sramote. One koji ne mogu da se pokaju, nadani i da se kaju. One koji ne žele da učinite obu, nadani i gospodaru. puti oprosti svim muslimanima, sjedini srca muslimana. Pomozi potlačeni. Oslobodi muslimana iz zatvora. Oprosti svim onima koji su se pokajali, koji slijede tvoj put. Sastavi muslimane zajedno u dženetu sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Reko ovo, Allah volim da oprosti imen i vama. Alhamdulillahi, rabbil alemin. Subhaneke, Allahume, bihamdik. Ešadu ala ala, tas takor kve to bolik. Salamu alaikum, rahmetullahi, obrekat. Koristite, znači, da vam prinesim salamu.